Mene interesuju abdeske dove. Da li su takve dove sahih ili su bidat, odnosno mogu li se dove učiti u toku uzimanja abdesta? To je jedno pitanje, a sljedeće pitanje je može li se abdest uzimati u WC-u ili to treba izbjegavati? Poštovani slušalci, na vaše pitanje odgovara Hafiz Jusuf Barić. Bujro. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah abdest je od ibadeta koji su vezani za namaz i jasno su pojašnjeni praksom Muhammeda alaihissalatu wasalam ono što <clears throat> je poznato da je sallallahu alaihi wasallam prije uzimanja abdesta izgovarao riječi bismillah a nakon pranja abdest znači عليه الصلاة والسلام يوشي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتتاخرين ناقن زنشي uzimanje abdesta. U toku uzimanja abdesta sve dove koje su <clears throat> u nekim izvorima spomenute, znači su vid nečega što je proizvoljni i ičtihad, znači lični stav nečiji i zato nemamo pravo u ibadetima nešto unositi od sebe. Zato je ispravno da kod pranja abdestka, znači dijelova koji su vezani za abdest, ne učimo ništa samo znači da pratimo abdest i da dosljedno znači operemo dijelove koje je Đelešenu spomenuo objavom, a onda nakon abdesta učimo dovu koju učio Alisa Tufselam na citiranu, tako da inša Allah ne budemo da niko je u ibadet nešto što je novotarija, to nam je zabranjeno. A kad je u pitanju abdestu u toaletu i slično, ako čovjek nije u mogućnosti da ima odvojeno, onda treba obdrž, znači, držati čistim i u takvim momentima nije zabranjeno da abdestimo na tim mjestima.